faksa do faksa. Dobar dan. Pozdravljam sve slušatelje Radija Srem. Pratite emisiju Od faksa do faksa. Ako ste neodlučni glede odabira budućeg zanimanja ili ste se odlučili, ali nemate dovoljno informacije o fakultetu, možda će vam upravo naša emisija pomoći riješiti nedoumice. Danas je u našem fokusu Vukovarsko veleučilište Lavoslav Ružička, smjer upravno pravo. U općim je crtama veleučilište i studij upravnog prava predstavio dekan veleučilišta dr. Mirko Smoljić. Evo, veleučilište Ladislav Žička u Vukovaru osnovano je 2005. godine uredbom vlade Republike Hrvatske po onoj, u okviru one politike da je Hrvatska jaka onoliko koliko su jaki njeni rubni dijelovi pa se donijela odluka da se krene sa tri studijska programa, prediplomska stručna, znači studijska programa, studij fizioterapije u biomedicinskom području znanosti i u području društvenih znanosti, trgovina i javna uprava. E, na taj način se brzo startalo jer smo imali e, na raspolaganju profesore iz e, Osijeka sa sveučilišta, iz nekih drugih sveučilišta iz razloga što Vukovar nije imao kadar sa izborima u zvanja. Ušli smo u razrušenu palaču Jerkovski, ona se obnavljala u dva puta, mi smo i prije par godina riješili pitanje potkrovlja, napravili proširenje, tako da evo sad imamo uvjete za rad dosta dobre. Ono što je se bilo loše, to je što se kasnilo s osnivanjem specijalističkog studijskog programa. Ja sam ovdje dekan prije dvije godine, prvo sam pogurao da se dobije taj specijalistički studijski program, studenti moraju imati nastavak četvrtu i petu godinu. Znači, krenuli smo sa specijalističkim diplomskim studijom preventivna fizioterapija, on se trebao zvati fizioterapija, sportu, rekreaciju i wellnessu. To je jedan moderni studijski program bio biomedicine i kineziologije, nešto novo na ovim prostorima. Iz tog razloga u akreditaciji nismo dobili e, konkurencija malo utjecala tako jedan moderni naziv, nego se je išlo na studij preventivna fizioterapija. Znači, prošlu smo godinu upisali prvi put 30 e, redovnih studenata i 7 izvanrednih studenata, znači otprilike nakon 12 godina postojanja prvi put ove godine upisujemo i petu godinu. Ono što bi nama trebalo u smislu razvoja, dalje trebalo bi nam e, i jedan nastavak na studij trgovine, studiji javne uprave E, u ovom momentu to nećemo moći napraviti iz razloga mi sad imamo 27 nastavnika, kod nas se traži omjer 1 naprama 30, sad je to omjer je negdje 1 naprama 28. Nadam se uskoro da će biti reakreditacija i kad ona prođe da ćemo ići sa dva nova specijalistička studijska programa. Ono što mi želimo, mi bi htjeli otići sa nekim novim studijskim programom u STEM područje. Negdje u područje biotehnologije Poticaj za tu ideju je krenio od poljoprivredne škole iz Iloka gdje djeca koja su, ovo je jedan poljoprivredni kraj, traže isto nekakav stručni studij, dosta je društvo osiromašilo i nije ugodno putovati iz Iloka u Osijek, oni bi više voljeli da se to osnuje u Vukovaru, pa recimo da bude dislocirana nastava u Iloku ili ako treba Vinkovcima, Županji ili negdje gdje to se lokalna politika dogovori prema interesu studenta tako dalje. Ono što nam daje za tu ideju vjetar u leđa, a to je e, intervencijski plan grada Vukovara. Mi u ovom momentu ne možemo imati novi studijski program sa prostornim kapacitetima koji su nam na raspolaganju. Znači, ako bi se išlo u STEM područje, trebali bi nam nekakvi prostori i za e, laboratorije i za nove urede za profesore, tu bi nam trebali još nekakvi sadržaji koji ne bi mogli u ovoj e, palači Irkonski kao kulture napraviti, znači nešto novo. E, mi smo obavili razgovor evo i prije dva dana sa pročelnicima grada Vukovara u smislu da se kroz sredstva iz intervencijskog plana grada Vukovara e, veleučilište preseli u jednom dijelu, odnosno svoj razvoj temelji na dodatnim prostorima u prostorima radničkog doma u Borovu naselju. Mi ćemo dati neke naše impute za projektnu prijavu, ono što mi mislimo da bi za projektnom zadatku trebalo. Nadam se evo da ćemo najtu tu zajednički jezi sa gradom Vukovarom jer imamo, eto tu nam se ciljevi preklapaju, da razvijamo i Borovo naselje i da širimo veleučilište i da idemo u programe koji su potrebni gospodarstvu jer evo to e, ta djeca koja završe programe iz društvenih znanosti, javna uprava i trgovina, njima je sad sve malo teže i teže se zapošljavati, dok naš studij fizioterapije je jako propulzivan studij, ta djeca se zapošljavaju brzo, ako ne u Hrvatskoj, njima je Europska unija na raspolaganju, oni se redovno svi zapošljavaju, svi su zbrinuti, to znamo kroz naše alumnije, razgovore s našim bivšim studentima. Evo, tako da je E, to je jedan naš pravac razvoja. E, ono što se ovdje loše desilo, to je što evo mi prvi put ćemo u devetom mjesecu proslaviti 12 godina postojanja. Mi nismo u našem statutu imali niti dan veleučilišta. Nekako smo bili e, nekako se u nama slabo vodilo računa. Međutim, evo, nakon prije dvije godine evo je bila je odluka tada ministra Mornara da se ovo veleučilište mora podignuti na zahtjevani nivo, da Vukovar mora ima kvalitetu, da to mora biti centar mladih. Mi sad imamo studenata negdje 930 u, sa upisom ove e, pete godine, znači doćemo na skoro tisuću studenata, mislim da je za grad Vukovar to krucijalno i za, kao grad mladih i da ostane. A vjetar svemu tome uleđa leđa je evo dao prošle godine i ministar Šustar kad je došao ovdje i kazao gradite dom. Mi nismo bili registrirani za studentski standard, evo sad smo se registrirali za to, povukli smo 23 milijuna kuna iz kohezijskog fonda Europske unije. E, u fazi smo izbora izvođača za gradnju u Mirogojskoj ulici. Dolje dom će imati dva kata, 108 ležaja, 50 i nešto soba, što će biti dodatni E, dodatna kvaliteta ovog veleučilišta da studenti, pogotovo naši koji dolaze na fizioterapiju iz cijele Hrvatske, on njima je potreba za stanovanjem u gradu Vukovaru, dosta to skupo plaćaju, mislim da bi studentski dom im bio od krucijalnog značenja. Ono što će trebati, što ću predložiti gradu, eventualno Fondu za razvoj Vukovara, tu će nam u tu zgradu koja nije ušla u ovaj projekt trebati nekakva kuhinja pa ćemo eto vidjeti u dogledno vrijeme i to. Znači mi bi planiramo e, sljedeće godine u desetom mjesecu useljenje studentskog doma u gradu Vukovaru što ga definitivno onda čini studentskim gradom. E, ono što smo u međuvremenu vidjeli da studentima fali i u ovom veleučilištu to vam je student servis Znači svaki naš student ide u studentski centar Osijek po svoj studentski ugovor. Firme iz grada Vukovara onda nisu toliko zainteresirane za to. Mi smo u proširenju e, znači, našeg statuta, naših djelatnosti dobili student servis. E, evo u fazi smo e, pripreme oko svega toga, napravili smo dolje, evo imamo novi ured za to, i pult, kupili smo program za evidenciju znači studentskih ugovora, njihove dokumentacije, cijela ta priča će krenuti sa novom akademskom godinom oko prvi desetoga. Tako da će student imati student servis, ja se nadam da će on raditi dobro i da ćemo s time jedan dodatni iskorak napraviti u smislu cjelokupne kvalitete ovog veleučilišta. Ja sam e, profesor ovdje osnova kaznenog, kaznenog procesnog prava, držim znači, upravno pravo i držim predmet zakonodavstva u zdravstvu i vojno i policijsko upravno pravo, eto temelje nekih mojih iskustava rada u državnoj upravi. I to ono što naš studij javne uprave nudi, nudi e, e takve kompetencije kad student iziđe da on može raditi u tijelima lokalne i regionalne uprave, samouprave, gradovima, općinama, županijama, županijskim znači, uredima državne uprave, u tvrtkama neke pravne organizacijske poslove, u tijelima državne uprave. Znači, otprilike imaju jedno široko znanje upravno e, od prve godine, od onih osnova o državi i upravi. Znači, ne izučavamo toliko duboko kao pravni fakulteti koji se bave više teorijom povijesti države i prava. Mi, znači, ovdje studentima dajemo ono da on može na tržištu rada se zaposliti bilo gdje u neki ured gdje mu treba uredba o uredskom poslovanju e, gdje nam treba Znači osnovno, e, osnovne znanja o upravi, o organizaciji, e, imamo predmet, znači uredsko poslovanje, dobiju znanja o osnovama građanskog prava, svim institutima građanskog prava, o e, Europskoj uniji, kako koncipirana Europska unija, osnove njihovog ustroja, legislative, o vijeću, parlamentu, komisiji. Znači jednu, ajmo reći, široku opću kulturu kako funkcionira moderno društvo kao u upravnom smjeru. Tu dobivaju znači e, o ustavnom znači pravu, o, svim onim granama, u radnom pravu i to i šaljemo ih na praksu u županije, gradove, općine i ovdje u državno odjetništvo, idu u sud, šaljemo i malo u Hrvatski sabor da vide tamo pa imaju tamo nekakav e, fingirani parlament i tako znači kad iziđu odavde oni mogu raditi bilo gdje kad je u pitanju uprava to je ono. Ono što je nama ovdje potrebno, to bi bila nadgradnja na taj studijski program. Što se loše desilo, kako je to nama vodio pravni fakultet e, u Osijeku, oni su sebi osigurali specijalistički studij u tom smjeru, pa su naši studenti bili prinuđeni ići u Osijek kad završe ovdje. ako hoće pravni fakultet, to ih se vraćalo od prve godine, što normalno da niko neće. Znači, nama u sljedećoj fazi razvoja veloučilišta potreban je četvrta i peta godina nastavak na tu javnu upravu. A ono što je naša ideja, ne bi išli na klasično e, proširenje ovog teoretskog dijela i razvoja javne uprave, nego bi napravili jedan miks iz više područja, možda e, unutarnjih poslova, možda spoja poduzetništva i prava. E, na tome radimo, evo to ovo bit će prilike da evo i o tome porazgovaramo u bliskoj budućnosti. Mi smo zadovoljni sa kvalitetom naših studenata koji dolaze. naši nastavnici koji dolaze iz Osijeka i Zagreba su jako zadovoljni što nama daje dodatno ovaj, uvjerenje da se radi zaista o kvalitetnim studentima. Ono što vam jako dekan mogu reći od e, mojih nastavnika da apsolutno nemamo problema, da su djeca jako savjesna i jako jako, e, su pozitivna. E, moj, e, moja poruka za sve mlade sa ovog područja je da e, ako upišu veleučilište učilište Žička naše studijske programe da neće pogriješiti, da će dobiti potrebna znanja koja im sutra treba za njihove interese za tržište rada, za zaposlenje evo, i ono što je nama i u političkom smislu i nacionalnom smislu važno da nam ljudi ostaju, da nam ne iseljavaju jer nam Europska unija pruža, pruža sada sve, a mislim da je interes da se ljudi školuju i da ostanu na ovim područjima a kako izgleda studentski život, o tome najbolje pitati same studente. Danas je naša sugovornica, studentica treće godine upravnog prava Vukovarskog veleučilišta Klara Timarac. Zašto ste se odlučili za taj studij? Pa iskreno, nije da me to nešto previše zanimalo, već je onako bilo, bila sam lošija u srednjoj školi što se tiče ocjena, pa nisam imala neki preveliki izbor za upisati fakultet, tako da sam ovoga, eto onda upisala to, ali nekako su mi to upravni studij i pravo mi je onako bilo recimo na vrhu. Htjela sam ja baš ili u Vukovaru ili u Osijeku upisati fakultet i ono upala sam na upravni studij na jesenskom roku i na kraju se pokazalo onako super, počela sam se zanimati za sam fakultet i na kraju mi je to dogurala do treće godine. Dakle, niste imali nekakva očekivanja e, na početku, niste znali ništa o svom fakultetu? Pa zapravo ne, ja dok sam došla sjećam se dok su pitali ovoga profesori jel znamo kakav je to fakultet i šta možemo raditi poslije toga, znam da ono ja sam bila zbunjena, nisam znala, ali mislim zapravo većina e, studenta niti nije znala, nego je to ispostavilo se da je na takav način upisalo. Moguće da je naša današnja emisija će pomoći nekome u odabiru upravo e, tog studija zbog vaše preporuke. Gdje vi sebe vidite u budućnosti, što je po vama idealna karijera za vas? Pa iskreno vidim se negdje ovoga u svojoj struci da ne bi ono ispalo da sam bez veze <laughs> išla na ovaj faks, ali mislim bože dragi šta god ono možda za prvu ruku ja si barem razmišljam za prvu ruku šta god da se radi ali nekako htjela bi taj staž dobiti isto također u svojoj struci tu negdje okolo u Vukovaru ako ne u Vukovaru ono nije sad ni problem vozit se sat vremena do nekog mjesta a onda za dalje ovoga također u svojoj struci struci, di točno, di se otvori mjesto, tu ćemo slat natječaje. <laughs> Dobro, sad više o fakultetu, o studentskom životu. E, kako su organizirana predavanja na fakultetu, kakva je opterećenost programa? Pa što se tiče upravnog studija, program je dosta onako nije preopterećeno kao što je to recimo fizio, e, studij fizioterapije. Ono studij fizioterapije stvarno imaju od jutra do sutra nastavu plus e, sama ova praksa. Što se tiče upravnog studija mi vam imamo onako možda najviše 3-4 sata dnevno. E, predavanje, e, s tim da ono imamo, ne znam, možda recimo dva kolegija, to obuhvaća kroz jedan dan i ono to bude između pauza, nekad bude veća pauza, nekad bude manja pauza, ali tu uvijek se nađe vremena i za kavu, popijemo kavu, tamo ima kafić jedan kraj fakulteta ili u menzu ako sad su ne znam studenti došli iz negdje dalje pa onda ono može se uvijek otići jesti tako da što se toga tiče je ok jedino što smo se mi uvijek ono bunili kak su nam baš ono zbog toga što je malo e, kolegija dnevno i to raštrkano sve kroz pet dana u tjednu pa onda to zna biti recimo da imamo jedan kolegiju u deset i onda moramo čekati u četiri, pet drugi. Sve to zavisi vam i od e, profesora, neki profesori su e, vanjski suradnici koji dolaze iz Osijeka ili opet vanjski suradnici znači da rade neki posao 3-4 pa onda dolaze nama predavati tak da recimo to malo ono zna biti zeznuto, ali uglavnom ono rade raspored tak da nama idu na ruku. Pa praksu obavljamo prve dvije godine e, što se tiče treće godine praksa se ne obavlja radi završnog rada. Prve dvije godine to se znači e, traže, traži praksa, ono što sam vam rekla, u nekim uredima javne uprave, recimo ili ured državne uprave. Kako biste ocijenili vaš smjer po težini samih predmeta? Jel zahtijevaju puno e, sad, A učenja? Da, sad ima, ima vam ono je recimo kolegi koji vi možete naučiti za tri sata a ima vam kolegi koji ćete učiti mjesec dana i nećete ga naučiti. Tako da vam je to stvarno ono sve varira od godine do godine, ali uglavnom na svakoj godini ima vam par kolegija što se tiče pravog studija, par kolegija koji se ono moraš jednostavno sjesti, učiti, učiti, učiti non stop da naučiš i prođeš, a ostali ono kolegi su eto tako recimo malo manje treba za položiti. Sam E, inače postoji mišljenje da studenti uče same, samo u vrijeme ispitnih rokova. Je li to i kod vas takav <laughs> slučaj? Da, definitivno je, barem u mom slučaju, ali poznavajući druge ove kolege, sve ovoga, normalno ima tu izuzetaka na fakultetu, uvijek i hvala Bogu da ima ono, e, da ne budemo svi takvi. <laughs> što ne znači da ćete vi biti loši u budućnosti. A da, naravno, ali oni nam i dižu prosjek onda, ovi koji redovno uče, koji su organizirani, ali više ima ovih kampanjaca, ali to nekako tako je, ono, valjda, se lakše ući, ne lakše, nego no, dok student shvati da ima, ne znam, 5-6 ispita, onda je ono to pritisak stvara i onda tu dolazi do neke organizacije više, aha, ovaj trebam riješiti ispit, prioritet mi je veći od ovoga ili tako nešto, tako da mislim da to stvarno većina studenta tako funkcionira. E, koje su kolegi najteži Najteže Najteži, Ovako ja bi za na prvoj, točno oni evo i e, kolegi koji su osnova za naš danji recimo danje, danji razvoj što se tiče u poslovnom smislu. E, u prvoj godini ja bi recimo po mome mišljenju to je definitivno ustavno pravo i sam uvod u pravo dva kolegija, zatim na drugoj godini e, organizacije metode rada u upravi. Na trećoj godini nekako e, svi su predmeti podjednaki, kako da vam kažem, onako e, nema predmeta, ima recimo trgovačko pravo, ono, ali nije sad to nešto previše da odskače od drugih. Mm, tako da je recimo sve podjednake težine. Recimo na trećoj godini što se tiče svih kolegija, e, svi su onako podosta teški. Nije sad recimo kao što je bilo na drugoj godini da si jedan ono mogu riješiti ono, praktički da ne učiš, a drugi da se ono kidaš od posla dva tri mjeseca, a ovi na trećoj godini onako variraju uglavnom svi. Koju ste srednju školu završili? Gimnaziju, opću gimnaziju, znači, da. E, kako je u, usporedbi sa gimnazijom, kako je sad na, na fakultetu, recimo sa opterećenjem programom je lakše ili teže ili pa je bio ono, nekakav šok? E, pa ne znam, meni, meni nije bio šok. Dok vi dođete na fakultet, onda vas e, fakultet vas usmjerava. Znači vi imate jedne predmete koji se tiču toga što vi ste upisali i to je to. Dok vi u srednjoj školi imate znači sve predmete, pogotovo ako idete u gimnaziju. Ja sam konkretno išla u opću gimnaziju, znači to ono su predmeti geografija, likovni, glazbe, glazbeni, povijest e, i tak dalje. I sad ono dok sam došla na fakultet, dobro ja recimo to mi je bilo malo onako teže, mora se fokusirati na jedne predmete i bilo mi je teško to što e, moj fakultet je zapravo samo učenje, sjest, učiš, trebaj. Tu nema nikakvog logičkog razmišljanja, tu nema ono nekih zadataka, nešto ovo, nego ti jednostavno sjedi, nauči zakon, nauči ustav, nauči sve ovoga članke, e, nauči teoriju knjigu koju ti je profesor dao i to se jednostavno na tome bazira na ovom fakultetu, tako da ono ne bi preporučila nikome ovaj fakultet koji jednostavno ne može sjesti naš trebat, ono doslovno naš trebat sve, ne mogu drugčije to reći nego naš trebati. E, kad smo kod profesora, kako biste ocijenili profesora e, na fakultetu? Biste se složili sa mišljenjem da osobnost profesora određuje omiljeni predmet? Definitivno, da. Ali imate omiljene profesore na fakultetu? Pa nije da imam jednog profesora recimo koji mi je bio na drugoj godini, zove se Željko Požega, ne drugoj, prvoj prvoj sociologiju smo to imali. Željko Požega, on vam inače profesor sa, e, iz Osijeka, u Gaudeamusu je tada radio, to je privatna gimnazija, e, ne znam je li još radi. On je recimo onak e, jako velik dojam ostavio na mene zbog, i ne samo na mene nego na stvarno na većinu studenta dok ovak pričamo međusobno. Baš prvenstveno radi toga što se vidjelo na njemu da jednostavno poštiva i voli svoj predmet i da to što on nama prenosi, da to prenosi s nekom ljubavlju, mislim ljubavlju, ne znam kako da će to kažem e, strastven je jako bio što se tiče svog predmeta i objašnjavao nam je i ono mogo si sto pitanja postaviti, on će ti odgovoriti i nekako je vezo svoje gradivo sa e, stvarnim životom što je recimo to onako dosta je zanimljivo, a dobro i sama sociologija recimo je zanimljiv predmet po sebi. Recimo i ovi glavni, e, što su nam glavni predmeti, e, profesori su isto recimo korektni, onako e, strogi, ali pravedni što se toga tiče. Normalno sad tu ima i profesora koji tak to ono i možda olako neke stvari shvaćaju, ali što se tiče nekih stvari ovoga dostupni su profesori. Vi ste zamjenica predsjednika studentskog zbora. E, kako biste ocijenili društvenu angažiranost studenta? se uključuju u, društveni život? E, jako loše, iskreno jako loše, pogotovo na našem fakultetu, zato što e, studente, studente ne, niko ne shvaća ozbiljno i o tome vam se radi, sve je to ok na papiru, sve je to ok dok neko govori i to se predstavlja da je to jako dobro, ali to nije dobro i to je onako... E, zapravo, znate kako vam to ide, dok se nešto želi, studenti dok nešto žele i dok se treba konkretno to napraviti, e tad dolazi, e ma ne pitaj ovog, ma ne pitaj onog, ma ne može se to sad i takve stvari. Uvidjeli dok smo došli u sam studentski zbor, pošto smo recimo onako jedini mi bili koji bi se onako angažirali za to, a onda shvatite da da je teško. Koja je uopće uloga da je teško. je, evo, konkretne... Pa recimo uloga studentskog zbora je promicanje tog nekog studentskog zbora. Znači, da mi kao studenti nas pet je članova studentskog zbora e, koji sudjelujemo i na vijećima, stručnom, stručnom vijeću i na taj način i prenosimo studentima informacije, angažiramo se za nekakav boljitak studenata na fakultetu, da i sami studenti imaju riječ na fakultetu i takve stvari. Sad ono sve to zavisi od studentskog zbora koliko se to želi, koliko se to hoće, koliko su zainteresirani, ali opet dolazi vam to da je e, i došla zainteresiranost samom prijavom u studentski zbor. Ovoga, međutim, e, previše toga koči na studente da ostvarimo neke svoje projekte. Zato jer iza nas ne stoje jednostavno ljudi koji bi trebali stajati. E, od izvan nastavnih aktivnosti, što se nudi na veleučilištu? Ovako, najviše e, vam se veleučilište bazira na sport pošto stvarno ono, imamo super sportaše. E, što se toga tiče, sad su baš nogometaši e, drugi bili na, šta je to bilo? Državno, da, i da i svake godine se zapravo to jako baš onako, ne da se forsira, nego jednostavno imamo studente koji su dobri u sportu, evo ja sam i sama bila član košarkaške e, ekipe, e, tri 3 na 3 basket, to je bila ono ženska košarka, E, ovoga, i tako da je stvarno što se tog tiče lijepo je, stvarno jako lijepo jer sam i sama sudjelovala na tome e, di se ide na skupove e, koji su, di, su studenti iz cijele Hrvatske. Kako komentirate interakciju između studenta? Surađujete li ono kolegijalnost? Je li imate kontakta sa studentima drugih smjerova vašeg fakulteta? A zato što to je ovako dosta malo je to, mislim malo je učilišta tako da zapravo onako e, svi sve nekako i znaju. Međusobno, barem što se tiče eto, našeg upravnog studija, nekako sad smo se na trećoj godini najviše svi zbližili ono prva godina to vam je bilo ono grupice, znate kako to ide. Druga godina onako više i treća godina je baš eto, ono i svi komentiramo kako nam je valjda prebrzo ta treća godina prošla zato smo tako postali, ono si svi nekako povezani i ono i radimo jedni za druge, pokušavamo raditi ono jedni za druge, uskočimo ako trebaju neki materijali, ako trebaju nešto onako pomoći, ono uvijek će i svako će ti rado stvarno pomoći ovoga i nekako nas je izbližilo samo recimo upravni studij svake godine ide na simulirani parlament. E, znači jedini upravni studij vam je e, znači to vam organizira ELSA Hrvatske e, ELSA vam je organizacija znači Rijeke Zagreba, Splita i Osijeka to vam je pravni fakultet i oni su, to je zapravo ta kao neka pravna organizacija i mi smo jedino veleučilište koje smo pozvani ovoga, na taj njihov simulirani zapravo parlament, a imamo i tu privilegiju da mi sami sudjelujemo na tom simuliranom parlamentu. Održava se svake godine u Zagrebu, u e, Saboru, zapravo mi nismo u samom Saboru, mi smo u Županijskom domu, onom koji je ukinut ovoga, tako da ono zapravo svako ima funkciju, znači postoje baš funkcija ljevice, e, desnice, ekstremne desnice ili ekstremne ljevice i samog centra, e, zatim predsjednik sabora kao i svi njegovi koji sjede i ono bude dosta zanimljivo E, užive se ovoga studenti u e, to sve. Uglavnom se prijave sa znači studenti koji žele ili profesori e, baš inzistiraju na nekim studentima, na nekim baš... su na nekima baš inzistiraju, plus oni koji se sami prijave, onda se možeš prijaviti da li želiš aktivno sudjelovati na toj parlamentu ili želiš u galeriji kao pasivan ono, to, ono, samo slušati. Ja jesam i prošla i pretprošla prošle godine sam sudjelovala. E, prošle godine sam imala čak funkciju, prijavila sam se za aktivno sudjelovanje, tako da sam e, ovoga amandman jedan, imala sam ovoga amandman, e, to sam ovoga govorila u ime svojih. E, mi smo prošle godine predstavljali centar i na kraju je to ispostavilo se da je veleučilište prošle godine zapravo i po, mislim pobjedilo, pod navodnicima pobjedilo, ali bilo onako najkorektnije i ispravnije. Nekako smo se mi više na, e, s te strane i pravne strane pripremali, zato stvarno smo ono sve proučavali što se toga tiče. To su nas pripremale profesorica Hala i koji su stvarno ono to svake godine korektno ono odrade i one su same ono u tome i sa studentima vole raditi. E, tako da je to prošle godine super to prošlo, svi smo ono nekako tremu imali. Dobro, sad malo možda iz ovako optimističnih i vedrih voda u malo ne toliko, znači bliži se vam kraj studija i već polako razmišljate o tome gdje ćete tražiti posao. E, zabrinjava li vas situacija na tržištu rada? Joj, pa da. Jako me zabrinjava, ali što se toga tiče, recimo ja sam vam stava da e, u Hrvatskoj, ne, ne kažem ja u Hrvatskoj nije da je bajna situacija i krasna, ali onaj ko želi raditi će naći posao, to sam sigurna. E, ove godine nisam radila, ali svake godine uz uz svoje nekako to fakultetsko obrazovanje si uvijek nađem neki poslić da i mojim, mojim roditeljima recimo i bude lakše, a i ljepše imati u svom nekako e, džepu lovu da ono ne moraš paziti di ćeš i šta ćeš potrošiti ali e, što se tiče recimo tog smjera koji ću ja završiti e, teško je stvarno teško je zapravo zato smo mi samim time u Hrvatskoj i na europskom tržištu titula koja je neprepoznatljiva. To vam je sad malo onaki nekako kompliciranija priča iz razloga što to se radi o onom jednom e, hrvatski kvalifikacijski okvir e, za koji su se studenti prošle godine e, i kroz ovu godinu dosta borili samim na, znači svako veleučilište tvori e, vijeće veleučilišta i e, znači pokušavaju se naše titule e, izjednačiti sa titulama na europskom tržištu tako da zapravo te titule budu ovoga izjednačene i tu nas koče recimo učilišta. Kako će glasiti vaša titula? prvostupnik javne uprave. I tu nas sve učilišta jako koče, zato jer oni smatraju da jednostavno veleučilišni program i sveučilišni program ne smije nikad biti izjednačen. A zapravo dok se pogleda i koju mi praksu radimo i opseg nekakvog tog teorijskog e, dijela što se tiče te tri godine bi jel, trebali što se toga tiče biti izjednačeni. opet njihovo je mišljenje nije isto ovoga samo to gradivo što se ja slažem naravno, ali opet ono, e, to, je, to ono njihovo nekako da ko se može mjeriti sa, sve sa sveučilištem, to vam je opet ono malo ono, među studentima. E, eto kako zamišljate prvi mjesec nakon završetka fakulteta? Hoćete li se odmah baciti na traženje posla ili eto malo ćete sve četiri u zrak i malo pustiti mozak na pašu? Ne znam vam, ali iskreno poznavajući sebe da ću vjerojatno ne, e, ne mjesec dana, nego da ću ja i prije nego diplomiram i sve to se sa tim malo baviti, da vidim kako to sve funkcionira, pošto evo do sada ono nisam ni to gledala, nit me to ono, ne da me nije zanimalo, nego nisam imala nikakve potrebe, pošto još studiram, ono ću se još s tim sekirati, ali definitivno dok to dođe, ono, malo po malo ću i tražiti i gledati i e, sumnjam da će biti sve četiri ono u zraku, borit ću se da što prije nekako pokušam to sve naći i biti negdje. Da, što vama i želim. E, s obzirom da je naša emisija namijenjena ponajprije onima koji sebe traže, maturantima ili imate možda nekakvu poruku ili nešto naglasiti što je važno prije upisa na fakultet možda na, na koje predmete e, se ja bi, im, ja e, preporučila da misle na svoju budućnost završetkom osmog razreda pošto ja recimo konkretno ja nisam i bilo mi je žao dok je došao taj četvrti srednji dok E, nisam imala prevelikog izbora za upis na fakultet upravo zbog ocjena i to i nisam upisala ono što sam možda željela iako je na kraju ispalo to ovoga e, nešto jako super ali bi im preporučila da se trse za sebe i da nekako slijede svoje neke ciljeve koje žele i koje i nešto što ih zanima zato što se e, samog studiranja u Hrvatskoj tiče ima izbora, stvarno ima izbora i nekako se sve više ta veleučilišta i otvaraju e, ne samo veleučilišta nego i sve učilišta ovoga tako da ono nekako slijede ono što stvarno žele raditi u životu i onda će im zapravo i sam fakultet e, biti lakši. Oni ako se sami organiziraju fakultet i stave neke prioritete pred sam fakultet i na samom fakultetu dok krenu, onda je stvarno fakultet lagan. I što se tiče i društva i same osobe, tako da je to ono jedna pozitivna strana stvarno, stvarno fakulteta di ti na fakultetu odrastaš u neku samostalnu zapravo osobu, ono pripremaš se za neki, neku stepenicu, um, puno višu od svo, ovog e, školovanja, ono, mislim da se to baš ne može mjeriti sa školovanjem, ono, radi posao, jel, ali ako radiš ono što voliš, ono, cijeli, e, nikad u životu nećeš raditi, kako bi se rekla. E, studentski život definitivno treba proživjeti jer je to nešto što ne može osoba opisati, nego je to ono, stvarno neka nova stranica ono, u životu. Našoj sugovornici, studentici Klari Marac, ova stranica već polako završava. Zahvaljujemo njoj na razgovoru i želimo nove, uspješne i uzbudljive stranice u njenoj knjizi života. Slušali ste emisiju Od faksa do faksa, posvećenu veleučilištu Lavoslav Ružička u Vukovaru. Emisiju pripremila Lesa Mudri, tonski majstor Robert Pavelić.